sekatzen ah, dut bereziki, kantua ditian, sekatzen dut bere hala, eh, ez hain beste harraru haizeitia, berezia edo original haizeitia, ez dut hori sekatzen. Gertatzen da, hala dela batzutan, e, eh, baina azkenik dutena asko begiz, landi horre asko begiz, buskatola da, originala da. Bon, baina ez dut hori sekatzen, sekatzen dut, jendek bere hala jarrezaten kantua. Nik atatzen dutena, Bo, aniz pentsatu hau buruan, izan dena, baitut zomedoren pastuik, eh, kantu horren egiten, baina, esikatzen dut, jendeak bere hala hartezan. Eta nuntik hartuko du bere hala, buruan, hor behala lotzen iz, eh, kasik eh, oizko edo lehengo kantu moldiari. Kantu simpliak egiten ditut, nahi dut eh, simpliak izan diten, erresak ikasteko, atxikitzeko burian, eta gero erretxak ere berriz emaiteko. Horren, errestasuna, ene kantutan, sekatzen dut, errestasuna, aldiz guai. Guaiko kantu moldean edo musika moldean, egiten da gehiago entzuteko, entzuteko olerkia edo kantua edo musika, eta benan zaila dira atxikitzeko buruan. Aldiz, nik ez dut nik sekatzen dut izaitekotza, jendeak bere ala ikasitzen, inala alaster ikasitzen, eta inala alaster eman ditzen berriz hori dut, jo koa. Mundu kobide eta artea lartea Mundu Munduko bidetan, kantua haintzinetik eh, galein dauzugu hautatzia hiru. Eta munduko bidetan, eh, zergatik? Uste dut eh, mundua biziki importantea dela. Gure xokoak e, badira, eta maite ditugu, hor sortu gira, hor handitu gira, baina gure xokoak ez dute deus balio, deus egiten dut. Ez bada munduaz konduak zen. Munduan dabilen moimendua, moimendu iziarria, bada munduan, aspalditik, eta hori lotu behar da gure jokoen bizia. Heldu eta ez dela gure joko eta geldik egiten ahal, behar da beti, eh, oaztean egiten duen bezala, pentsatu, asmatu, berritu, aitzinatu, eta mundu aitzinatzen den bezala. Gure jokoa ba, baina munduarekin batean, munduarekin eh, behar du markatu bere urratsa. Eta orduan, kantu hori ateatu nula egizakit noiz, ula hori urte edo, eta bankoan lan egiten zuen batek, gantzatan, hago, hiz bat, biziki kontenu kantu hori egin baituk munduko bidiak aipatzi, aipatzia. Eta hori, montiko hori, bera, donero itzenekoa da, bizi da beti, azparne bizi, hoai. Eta, e, eh, bon, plaza gentsautan, zenta sineste nuen Sinestenuen Sineste nuen ere, eh, gure xokori beti xo goite magira, xoko kerietan egoite gira, eta txipi Eta, atera da guai filma bat, eta eh, erri handi, edo, ez dakit, nola? Eh? Eskual telebistan? Ba, piskat, ba, eiten du hori. Orduan, mu, xoko horri, ez diot, nik, nik ez dut maite xoko hori. Xokoa baite dut bere eh, bere arentzat, den arentzat, baina mundutik aparte ez dut uletzen xoko hori.